<laughs> Ja ne znam što se dešava, šta je ovom narodu kad sve nešto vodi brigu o parama, sve ih pare privlače, samo o parama razmišljaju, čitam u novinama, to ste sigurno čuli, kaže opljačka na Delta Bank. Sad, pitanje je da li je ta banka opljačkana ili nije. To je jedno pitanje, ali osnovno pitanje je zašto to mora da bude na prvoj strani novina, zašto taj naš narod toliko brine o parima, kao da su pare najvažnija stvar u životu, si primetio? Pa evo, prvo, to što je meni prvo palo ovaj, u oči, to je da piše službeni vozač pobegao s 5,6 miliona eura. E sad još službeni vozač imaju njegove podatke i sve to. Ja mislim da je to pre stvar nekog nehata da one pola istovario tih para pola ostalo tamo, pitanje je ko, da li su oni znali koliko ima tih para, misli gotov posao, ovaj tamo parkirao kola, isključio mobil, otišao kući. Pa ne, ja sam... i, i, ja ti kažem, sigurno još u ponedeljak kad dođu na posao, sad ko zna, možda su tu turu prošli, dođu na posao, vide tamo pare. Evo, meni se dogodilo pre neki dan. Ja sam imao 30 dinara i ja tražim 30 poslednjih dinara što imam u kući i gledam gde je tih 30 dinara Posle kad sam veš skupljao, vidim ostalo tih 30 dinara u džepu recimo. A da, da. I pare se uvek nađu, ne mogu da nestanu pare. Ne mogu pare da nestanu i čovjek je verovatno verovatno se iznenadio on ja sam, ja sam razgovarao sa jednim beograđanim koji zna preko nekih prijatelja tog Koprivica se preziva al tako? Pa da, Koprivica, jeste Koprivicu. Kaže, zna Koprivicu, pošten dečko, ne bi taj ni mrava zgazio, kamo li nešto ukrao kaže čovjek, isključi mobilni zato što ga zivkaju, znaju da radi na obezbeđenju i, i da stalno barata s parama i onda ga zovu za neke pozajmice silni i on kad završi posao uvek isključi mobilni telefon i verovatno uzeo neki, nekoliko dana za dopust isključio mobilni, seo u auto i otišao mora da će da se iznenadi najstrašnije kad vidi u gepeku 5,5 miliona eura i pošten dečko u ponedeljak će sve da se reši, a, a evo u, na prvim stranama maltene svih novina opljačka na odmah Delta Bank Aj, pitanje sad da li to što nije sve stiglo, možda je on hteo dve ture da preveze te pare, pa jednu turu prevezo, a je sad ostale te pare negdje Ne, ovi što su vadili, kažu, ovi su izvadili da je neke... bilo pre toga. S, deo, da, bilo, je više, 6. bilo je više para, znaš, pa su ovi izvadili deo para, a ovaj čovjek mislio gotov posao, I lepo seo, da, seo i otišao i sad ali ja mislim da da to više stvar trebali su ovi što istovaruju te pare da mu kažu da će doći još nazad po ove ostale pare jer ja Počin... Pa sam video i po tim bankama na primjer po tim šalterima gledam kako drže ovi te pare to je da li tamo ima pa i u kasama u samousluzi recimo on ostavi otvorenu kasu priča sa nekim muva se levo, desno, tako da, da sa tim parama je uvek problem. Ja bi našim islušalcima preporučio da treba da paze gde ostavljaju pare. Evo, izvadi neku u kafani novčanik i mobil, posle ode u WC, vrati se za 45 minuta kad nema mobile. I, I onda kaže i da mu je neko ukrao, a verovatno je neko sklonio da, da neko drugi ne ukrade. Da, da ne bi neko ukrao. Da je onda podignu, da. naprave gužu oko nije, nije oko čega to je, to je garant. A ima i onih slučaju. ljudi koji namerno kažu tamo je bilo više para. A to obaško, da. kaže, izgu, ukrali mi novčanik, u novčaniku bila sva dokumenta, 300 maraka, mobilni telefon, i onda traži oštetu, ne znam, 1000, 2 maraka. Da, a lako može, ja nisam neki inspektor, ovako niti, niti detektivski sluh, imam neki razvijeni, ali isto tako lako može da bude da ova banka, na primjer, možda je stvarno bilo tamo pola od toga što su istoriju, pola nije ni bilo, pa sad kažu da je bilo više. Da A misliš da hoće da, ne verujem baš da je da. to, znaš, nećemo da a ne, optužujemo možda... ljude, ali... <clears throat> Ne, ali samo hoću da kažem da se svašta dešava. Šta, moguće šta sve, svašta. Svašta se dešava. Da. Moguće, da. Pogotovo kad su u pare pitanje, nju, evo, dosta ljudi, malo im je i fali im para i ne, nešto bi da kupe lepo. Pogotovo, evo, nije ni slučajno što baš za 8, uoči 8. marta što je ova pljačka izvršena. Da, misliš za 8. marta da je nešto za, za tu sumu, možda pazi, za tu sumu se može dosta stvari kupiti, međutim, kod nas još uvek ljudi nisu nisu toliko privrženi euru kao što su nemačkoj marki pa privrženi, pa, da, da a vremenom sad to ide. Ali ovo je bio samo povod da, da mi pokrenemo tu ozbiljnu temu koja, koja je u stvari zbog čega ljudi toliko vode računa o parama, zbog čega im toliko pare znače, kad ima drugih stvari koje su mnogo važnije od para, je tako? Pa ne, to i štampa i televizija i, i, ovaj, i radio stanice i svi mediji, oni stave pare na prvu stranu, a toliko ima važnijih stvari nego što su pare i nerešenih stvari i komunalnih i svakakvih i političkih, mesto da se bave ozbiljnim stvarama, stvarima sad za, za, za svaki ukra, ukradeni euro sad treba da se uzbuđuje javnost, a još posebno se time podstiču lopovi. Da, Lopovi onda... koji imaju patološku srtu da nešto ukradu, recimo, ili koji ljudi koji ima trebaju novce. Lopov vidi naslov, kaže, u, mogu bih, ja vidi kako, ja da, da kako je on to izveo. Viš kako je lako opljačkati da, i sad da. samo se šećka pored banke. I razmišlja. Razmišlja skenira samo situaciju gde bi mogao i kako nešto da ukrade na neku malo veću sumu, pogotovo, kažem, što je sad dolaze praznici i 8. marta. Evo, moje sumnje su da neko preduzeće koje nije moglo da napravi proslovu, opljačkalo je dosta para da bi moglo svim svim ovaj A čekaj, da li ti misliš da je ovo ipak pljačka ili da je ovo nesporazum? Pa ja mislim da je to javašluka, štampa uvek iskoristi, mediji odma iskoriste da staje na prvu stranu da se nesporazum, Da. Ne, nesporazum, nesporazum proglašen za pljačku. Da, da, a nema dokaza u stvari. Da, pa to što još, su pare nestale, To što su pare nestale, to ne znači da je u pitanju pljačka, moguće da su pare zagubljene. Ovo što ti kažeš, Ali šta pazi, e, bez izvini, veze izvini, izvini, izvini, ovo što, što si ti rekao za ovih 30 dinara tvojih pre neki dan, ti si mogao da kažeš e, opljačkali, opljačkali, e, opljačkali, e, opljačkali me i da odmah daš u novine, a ti to nisi uradio. A kad sam bio u krizi, kad sam malo bolje pročačko, sve no, ove pantalone što sam imao, Nađeš vidim ja, da. a ja znam da ja sam sakrio tačno u taj džep da bi samo sebe na neki način, da bi sebi rezervu ovaj, ostavi i onda kada sam u krizi, onda znam da treba jedno pola sata da tražim. Da, da, pa ti si odmah da. mogao da proglasiš to pljačkom, da, da daš u novine. I, da. A evo vidiš na primjer šta oni pišu. Dobro, opljačkano ovo ono, vozač Fijata, star 23 godine. Sad kakve veze ima što je ovaj star 23 godine. U stvari oni nemaju mnogo šta ni da pišu o tome, nego samo važno je veliki naslov da je opljačkana. Pa ako primećuješ tu je najveći je naslov ovo da. opljačkana da. Delta Bank. A nisu stavili veliki naslov star 23 godine. Da. Na primer. Eto, nema logike, nema logike u svemu ovome. Ne znam zašto, zašto ljudi toliko vode računa o parama. Ne, zapravo šta je sad, ja parama se da ne može se sve kupiti. Ne parama. može se sve kupiti da. za parama, niti Naj, pare mogu izvin, sve probleme da reši. Tačno, najvrednije stvari se ne kupuju parama. Eto, to treba da svima kažemo javno ovako. Da, ja se isto sa tim slažem, tim pre što nisam, da kažem, ne, ne živim na nekim komercijalnim evo, tržišnim principima, nego evo, čisto evo, razmišljam ovako Evo, kao radi, sad mi je palo na pamet. Za ovih 30 dinara za tebe isto što je ne, za nekog ovih 5,5 miliona ili 5,600 eura. To je e, ista stvar, njega, tako? Nije ista stvar pa zbog slično. toga što njega sa cela milicija u državi Naravno. možda vija, a ja Zato lepo sa 30 dali u novine, mogu... a ti nisi dao u novine. Da, da, tako da. bi nekoga... Ti si mogao Kad bi ja dao komšiju, novine... Da, ti si komšiju mogao da optužiš i sad bi ga vijali, ne znam, recimo da je čovjek otišao na vikendicu, ista ova situacija samo prebačena na, na tvoj slučaj. I napišem komšija, star 23 godine, da, da opljačkao da, me mojih 30 dinara i čovjek ne može da sedne ni piće da popije na ulici. Da, I posle šta, mora da, da crveni zbog da. eto, napisa nekog. A ja s mojih 30 dinara Isti jednostavno, da stvar, da li je 5 miliona evra ili 30 dinara, ja mogu čista obraza da sednem, popijem piće recimo. Pa da. Dobro, ajde ja te prepuštam slušalcima i njih tebi. Pozdravljam vas. Pa ništa, najvažnije je samo da. reći da nije sve u novcu, ima i važnijih stvari od novca, ima i prečih problema treba misliti ne samo na novac, nego malo i na sebe i na druge. Da, evo ja ću u, u, u smislu toga što si rekao, ja vas pozdravljam, Zlatibor vas preuzima. Hvala ti, Đani. Evo, Zlatibor je rekao gotovo sve, a ja ću ponoviti ako je nešto ispustio. Vi e, trenutno slušate Radio 021, ostanite na našim talasima, mi smo sa vama.